elementoko ample, deja kajik sohardizian eta hoai arratapatu dik, ez dakik ben a bon, ez duk eldurai ez duk ebike, eta, bon, suizuia duk azea. Eta hoai eizeropetik bat baduk maneala. Bena, toujours été juiteko, bon, ez duk ahale, boizuntan pu ez. Santimetra ipatzen behit, asumat baduzie, santimetra hor? Bon, hor batutuk... Uh, hogei, eh, hoita hamar santimetra. Bai, batzean, uh, eh, batzean bardi nuzte eskinala, hain beste kursi egin, egin txegore, berroita hamar santimetra baduk, eh, balda batzean berrogei, lehen oan uh, hori ederki, oisa zendez, igamuk eta eduk uh, bide bazteretan, rodi, eta bon, ba, bakinean, oi telefona bai aile, goizuntan eskinean telefona aik, eta morgi e hale bat jagut, oatzo her ikusatzen eixak gauzu dike du eta egin, jakin e jatu zira zi handi handili bidien trebez, urdien uh, e, batu bidien ustu betia, alzazon eta hola, kotuk lanien eta sigure heltu kotuk uh, zerbaiten. Eben jentia hale koste bat dituk, uh, Demo suerte, hunen ikustea. Be, mementu gana Bena, bani, mena, elu Ni behat eben, bon, preskarikan uh, gotazen nien, ke behat uh, berroi zentimetre elhur. Perfosta, eh, badek eta etxau, ni bon, anize guago bitia, eh, ek, balime badi, eh, lautan obedi, beno noita. Bekuri izeko, bon, heriko esazen egin egiten dut etxau beten egin eh, jo, bellago eh, bide paketa egiteko, eskutuk, eh, fein estutuk mendo, eh, argunt eh, eginikoa, egionen eh, kufen eginitekoa. Eta rinkuen aldetik ez dakiat, uduizitak eh, ez duziela rezoik, eh? telefona, eskiko telefona pio? Bai, ez tegu fenitxe hemen ez tegu eta rezoik, portable rezoik, internet ez